Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Evo, imamo danas 12. džuz, sura Hud, sura Jusuf, te dvije sura u 15 minuta. Ono je dobro kad znaš, kad slušaš, da neće biti pola sata i sve minuta, pa kad neko varzi, pa sve čekaš kad će završiti, pa nikad završi. U nas su prilike od 10 do 20 minuta, najviša leta mi bude prosjek 15 minuta, tako da je ovo veliki hajde, da ostane da uspomenu i nama kao sudnjim danu da smo za Ramazan Allahu Bogu slušali njegovu knjigu tumačili. Eto, bavili se kolege značenjem e, onoga što nam Allah poruči u suri Hud, kako kaže poslani da ga je ova sura posjedila. Sura Hud, Vakija, jer mu se ovdje naređe feste kim kama mirte. Idi kako ti se a Kad Allah nešto naređuje, ima tamo, tam vam. Znači ima ideš kako se naređe. Toga je stvar bilo. Hoće izdržati baš nakon kako mu Allah naređe biti dosledan tom e, Allahovoj naredbi. Ovdje se govori da je Allah na mnogo mjesta spominje se stvaranje nebesa i zemlje. Da, iako nas to ne zanima, ali eto, kad Allah nešto puno spominje, onda je to nešto i važno, da vredi, halaka se na ovakve i sitete i ja. Na dosta mjesta zanimljivo je to, da je, kaže, on Allah koji je stvorio nebesa i zemlju za šest dana, si, site, ejam, šest dana, Četiri dana je zemlju stvarala a dva dana nebesa. To je sve skupa šest dana. I uslove za život. Okane aršu a njegov arš prijestor je bilo na vodi. I šeitansko je na vodi. Šeitan prije je bilo u nas kad galvanične troke, kaže zakavda. znam čuli koji zakavda? Ovi malo stariji možda znaju, ovi mlađi ne znaju ništa sad ovi starinski riječi. Treba malo učiti ali arhaične jaše izraze. Čitamo u Musovoj zbici, sad što je najnovije urađeno politički doktor što e, reklamira i, e, prodaje, Muslimova zbirka, u prvom dijelu tomu kaže da je Sulejman a.s. zavezao neke šeitane umu, zavezao ih, zvezao ih, i pred sudnji dan će kada oni izaći, odvezat će se i učit će ljudima Kur'an kako ne treba da zavode Pa što je misli da je to Kur'an, a nije Kur'an. se to kad će a umu se zavezati. Ti trohovi i ostali vremenski sistemi ovo sve su neki vrsta šeitanog, da znate. Eto da znate da je šeitansko to tamo predstavlje na moru, a i Allahov aš je bio, kaže na moru, pa je sada uzdigo. To su kako da sam sam kurs, kurs i aš. I sami da se Idemo, onda imamo spomenu nekoliko pingamira koji se puno spomenu. sali Salih, Ibrahim, Lut, Šuaj ovdje se Nuhu spominje i svi ovi pigameri, kako su bili i nestali. Specijalno po Nuhu se ovdje posebno ćemo zadržati kratko. kao Alevina naše publike koja će nas gledati na YouTube-u i oni na Facebooku sam onako kućno vidu dalje, oni ništa ne čitaju, samo slike, gleda isto mala dica i takvi su ti Facebookovci, ali oni na YouTube oni saslušaju i vidi se ko sluša predavanja, ko se koristi e, predavanja. NUG je pozivao islam 850 godina, a živo je 900 godina. Vrlo je dana Ahana navolila kada je mala sastav imao vjernika. I uvijek je malo vjernika bilo. Ali ono što nas sve interesuje je ono sve situacije koje su ovdje u Turanu spomenute. On poziva svoju ženu, svoga sina, specijalno sina. Vlađe je pravio na brda, pravio ga budalo, Pa kad je potak bio, on viće sinu, jako ne jere, kem mea. sinčiću, ukrcaj se u vlađu kao da sa avila džebel. Kaže, ja se spasiti Goranan na vrdu, Oni misli neće godinu u Kale la asimel javne min emirila ila na rahmika. Nema danas nikom spasa na kome se Bog smuli. Znači, rođeno djete neće, neće ulažiti. Eto primjera kad ti djete zoveš. Ima obrat, gdje djete hoće neće odreći. Djeca došla da ubija, otac ništa nije To je Ibrahim, recimo, primjer Ibrahima. On zove oca, kaže, pusti mi Ibrahima, man se, ubiću te. Amenova žena. ova žena, Nuhova žena, znači evo žena, vamo faraonova koja žena, ona opet vire faraona Imate sve opcije, sve. Tako, tako da ne rekao, šta je u mene sve? Evo, je mi Ne može ti sad misla ti izuzetak, nikog nije sretilo kod tebe Nije bio, nije nun, rekao je pardo, oprosti mu, pa eto, on je, on da je moje i ne moj sin je moj, moja porodica, a ti sudiš kako treba, najbolje sudi, pa te presudi, i Allah mu presudio. I rekao mi, ja kale, ja mogu, ti ne ulej se mi On, on nije tvoj sin, nije tvoja porodica. Tako da mi na dan Bog i kada s njim ćemo biti. Pa bi bilo dobro da se pribrojimo jer vidimo u kući ko će samo na nam dan biti. Da kažete, djec, kod te vam? Hoćemo pa mi vječno biti zajedno. Hoćemo. Abdesti se. Klanjaj, idi u džamiju, da znaš da lako laž. To je nova laž u tvojoj Ili nisi više sa mnom, nećemo se nikad više vidjeti. Samo smo na dunjalku zajedno. Jer ti moraš odmah skontati, hoćeš li za djecom biti. Bilo bi dobro kad mati umiri i otac za kari djecu, hoćemo se nikad više vidjeti. Jer ovo zauvijek nastanak. Eto, to bi trebalo da se... Šta ovdje ono kako se zemlja podivno? Pusti zemlju, bijeli ste mnogi i naslađivali i orali, i i tako dalje. Bilo bi dobro kad bi ovo, ovo neki da kažemo s njim živimo, hoćemo se više nikada vidjeti. Mati umiri i žao joj djeci, a ne žali što neće više nikada vidjeti. Jer ostane dinski duš, manifestacija koji će samo dobar spomenik nama Dobre će ništa ne uzeti, dobar spomenik bude. Dobro će i zida reći, ovo je mati, da se zahvalim što sam svake volove ostavila, što ništa ovdje ne znamo, evo sad malo. Ne, on neće onako na glavu. Eto, to je to sa Nuhom, nije, kaže I onda Nuh neće snimiti na svim danu jer je već greško napravio. Jer mu je Allah rekao, nego ne, ne pita što ne znaš. I bit će kako? Stig Allah, on se šabat, pa će svi šta tako do, dođu do Muhammeda Islama, da on čini šabat. Jer će svi poneku grešku, da tako kaže, napravio, rekli, ja sam već pogrešio. Jer je već Allah pitao što nije smio pitati. Pitao je za svoje djete, a dobio je i tako s drugim i sa ludovim narodima, sa ludovim narodom koji su kamenovani, budov narod je vjetar uništio, Salihov narod je krik jedan uništio, zemlju samo ih pokosio. I na kraju da završim se ovim kazivanjem o suri Hud, klanjanje, izjutra i najveće, zaista dobra djela brišu vaša djela. Znači, po onoj logici, kad god uradiš nešto vaše, uradi poslije dobro da moraš malo, da imaš šta pobrisati, da nadjača dobro. I što se tiče naših grašilaši, Allah kaže ovdje u suri Hudu, Allah rabaka rađale nasa da je Allah u ljudi bili svi jedna zajednica. Ne bi bilo plemena, rasa, ne bi bilo država, ne bi bilo svih ovih publikacija. Da je Allah, to nije A šta je smisao literarku? Da se razlikuju. Smisao različitosti jeste da skontamo. I onda što kaže? E, Vela je sada muhtelifin, illa men rahme Oni će se stalno razilaziti, ljudi će se stalno neslagati. Osim kome se Allah smije. darke, hvala zbog toga se je Bog stvorio. To kad vidite, šta je ovo kad je muslimana, vidi ovaj tam onaj, vidi kak, šta sve ljudi ne radi, u što se ne kakvi se običaj ne Pa tako nas je Bog stvorio. Allah kaže, zbog toga vas je Allah stvorio osim kome je slava stiglo, pa je našao put istinu. A svi traže neku istinu. Traže neki smira, nešto hoće, goni ga, pa se koga odnese. Samo je to biti. Sad, ko je iskren, on zamlje, Allaha i pronađe se, pa mu Allah spomene i dođe biti. Sura Jusuf, nekoliko najbitnijih poruka radi snimanja, jer je dan ono da se posjetimo, započinje sura Jusuf najljepša priča. Ovu priču treba svaki godin ovako pročitati, da ne gledamo jednu seriju. Zato što u Suri sve su serije rečene. Ne treba serije gledati, jer ovo je najbolji film, najbolja serija, Allahova priča, ne šuplja priča, nego Allahov govor koji se desio kao poruka do sudnjih dana, kako će se petljati i zatrkavati na dunjalu. Koje sve sene će biti? evo, sura počinje sa snom. Dijete sanja san, i što nam Allah hoće da kaže? Čitav život je naš kao san. Ljudi spavaju kad umru probudu. Vjerujte mi da mnogi ljudi se tek probudi kad pođe umrati. Jer tada vidi Azraila, vidi kud ode. I tek vidi da nije ništa skonto na Allah. Ali kasno. Pa je žena Omer, Omer bi govorio, umri prije smrti, probudi se vam dok nije kasno. Jer kad dođe smrt, nema više popravno. Vjerujte da ljudi spavaju, isto hajmane, nakon sam živi od samo da ima usne nasje voda se. Ništa ga više ne interesira. Eto, pa to je totalno ajvanski život. Pa ovdje san i priča, djete, san, oču, ne mate. Znači, mati je blaga, ona je odmah rastalasila po, po selu, šta joj je djete ispriča. Reka, a, šta mi je djete sanjalo. Ali Jusuf, malo djete priča, oč, san, otac je stabilan. On je kao sunce, majka je kao mjesec. On sanja sunce, mjesec, i dan je zvijezda. Sve, svi na sežemu padu. To je, čudan sam. I on kaže, nemoj braći pričati. Nije neko narodu, komšom, nego braći i rođeni nemoj pričati sam. što? Pa najgori i neprijatelj rođeni brat po krvi ako, se Boga ne boji. On ti mora doha, kako nikom. Kao pa i tvoje dijete i tvoja žena. Najveći neprijatelj mora biti tvoje rođeno dijete. Da ti ispragnate, da te uza, da poludi zbog dijete, zbog žene. Ne zbog komšine drugu. Ili brat. Pa zato rekao, ne pričaj brat, braći s nama. Jer je šetan, opet rekao šetan je ljudima je šetan pokušao napraviti smutnje. I nije ni pričao, jako bi već znao šta će biti sa prilike sa Jusufom. Znao da će imati i onda ide njegova sudbina. Ljubomara braća, baš kako je Jakub rekao, ne priča braća ništa. Opet su braća bila zadnja što njega više voli. Pa on malan bio, pa svako, se dijete malo voli. Jel tako? I ono koji je bolestni, koji je pa, kad su pitali, pa koje se djete više voli? Pa kaj, koje je malo, koje je odsutno, nije potiče, i koje je bolesno. Pa i tu smo se malo više voljeli djelovati tako. Onda je, oni kažu, hajmo ga ubiti, drugi kaže, nemoj da ga malo ubi, najmi ga Nemoj da ga ubiti, znači, bilo si tako malo nije bilo toliko vas. Pa je prvo iskušenje puna Jusuf kao budući pengamer prvo bi ugnao tri dana i tri noći. Došla karavana, prodaju ga za jeftine pare, znači to je takav mizeru, ali Allah tako hoće da bude. Kupuje ga jedna vladarova žena, Zulejha, vezirovca, kako bi je nazvala, ne znam ja, i on raste po njima. I kad je narastao, on je bio jedna super, super ljepota. U njoj se javila žena kada je postao puno. Za njim. A on je imao pola ljepote od i Sari, Sara i Ibrahimova žena, najljepša žena svijeta, najzgodnija i najljepša žena svijeta. A on je mu pola ljepote. I toliko je bilo fin da je ono javljao sa želja. I onda je koristila metode. To sad je metode zanimljivo. Obično ljudi hoće tuđe žene da napomnu siluju. Ovdje dolazi obrat od toga stavno. Šta hoće da kaže da je kod žene strast jača nego kod muškarca. Kad je Hasan Basri Vitora bije, bilo se udala, kad je ako mi nekako pitanje. Kaže, koja pitam? Kaže, hoće li sa dinom se malo preseliti, kao otkud ja znam. Hoće li Luka promuntru i nekim znam kako? Što me budu pitali, kaže, ne znam. Pa ko sveće knjigu dobiti na svom danu? S desnim svijetom, Kaže, ne znam. Pa Hasane, zar zare, tebi do ženi da vidimo ne problema? Kaže, što mene sve boli. Onda mu rekne, Hasane, pa znaš ti da čovjek ima devet pameti i jednu strast. Devet dijelova pameti, a deseti dio strasti. A kod žene su devet strasti, sam ti onaj deseti pamet. I kaže, Hasan, ja sa ovim desetim dijelom kontroliš devet dijelova strasta, ti ne možeš sa devet pameti tu jednu strast korista. Ko kontroliš? Hasan se kako je otišao. Kako mu je rabija odgovorila? I ovdje se roditelja ženska želja. 11, kažu, metoda je koristila, nije joj trebala škola. Kako da Jusufa zavedi, a ne ne, i njega Allah Ko, koja metoda ostala? Isto u nas u Jugoslavi, uvijek sam govorio da imamo nekada iz zvana a mi se iznutra za se razumijem. Strašili su nas četiri godina da nas mogu neka strana na a iznutra smo se rastavili. Pa i ona nam je unutra taj neprijatelj. I ona je tražila te metode i ostala je kranja metode, znate koja, je od nas u Rapša bilo. Mogli su nas zavesti, mi smo počeli jesti krvetu, nismo klanjali da tako, bilo. Sve te metode, a ostala je zadnja metoda, kolji, pali, ubijanje. Rat. <clears throat> Tako je upozorenje ostala zadnja metoda kad ništa mi palo, sačekaj mi, a oni je bježati, ona ga i poderala košulju sa zada. I u tom kako je izlazio, najša je, najša je neki. I onda ona da okrivi njega. Sad ko ispala, on nju ti silu. čeka da vidimo s koje strane koša podera. Ako bude sprijedio, znači on je tebe ti silu. Ako bude sa zada, kako će Sad on bi su pogledali, a da se tada košava. Onda je rekao, i neke ide kuna ali taj, što je došao na vrata. Kaže, vaše ženske ispletke su žestoke. Ja ću je šeitano. Zato je moj jedan džematlija, Hasan Bilišević na Metula Ali, kako on spominje njegov ime zbog pobožnosti njegove, kaže, ko se svakog namaza on govorio. Tri put je viko, daj mi, sačuvaj Bože ženskog šera, a četvrti put šeitanskog. Nešto ga bilo strah ženskog šera ne znam ja koga je govorila. A more, more žena da ti dohaka dobro, samo ako se ne tovari na lijevi, još ako je zatrpana. I zato ovdje je rečeno da su ženske svrke žeši, nego šeitanovi. Pa je rekao, ljudstvo je gospodin. A šta ona sad radi? Pošto žene je prijeha. Pa kao Aristotom firme Dine, žene prijehaju kako je vladarova žena roba tijela silom. Znači sad te, te tu poniženja. Roba koji je kupljen, prodat, htjela ga ukojna žena. Nju je ona čula to trehanje, i mi bi se utrehali. Ali onda je dovela sve, sve, i poredala i dala i noževe, i šta im dala, krastavice, ne znam šta je. I kad rekao, onda rekao, hajde uđi. Kala ali alihi. Kad su ga ugledali, falanna ra'ajnahu, a kad ta'na umne. Kad su vidjeli tu super ljepotu, kad je kad ta'ne, poderala, kako rekao ono, eh, su svoje ruke. Kao anesteziju da su dobile. Znači, one nisu znale da režu ruke od ljepote koje su gledali, ali je to bilo samo prvi put. Kad su ga prvi put vidjeli, tada su već drugi put nije to. To je ono kad dođeš pa prvi put javu kad vidiš. Onda tražiš šta hoćeš. Već drugi put nije isto. Nije isto prvi put drugi put. I to je ona tila samo da im kaže pa šta me trehate, vidite šta vi sad uradite o sebe. Ruke se hvala za mene, trehate šta sam tila od Normalno da je zavela ta ljepota kad hemmet bi, ona je htjela, bi, biha i on. La Allah arra rab, da nije vidio znak od Allaha. Ali je vidio Allahov znak, Allah je dao vidio, pa ga je sačuvu. Jer si nauka se ne mere sačuvati niko se toga poklonu. Nemoj se ti praviti jaki, rekli ja sam jaki, šuti vas. Konačno viko da je jaki, šta mu mogu sihrvasti? Pa svu noću jaku vidim, mi mogu maknuti. Drugi je došao s nožom, jedan, jedan, jedan odvažan pa rada da bi volio i publikum, baš pobit se volio, pa šta kaže, ono meni došao, Došao ću i sad kaže, ušta li čekat. Došao s nožem i da je on računao se. Pričao mi je on uživo rahmetulali, znači je živa istina. Ta taka sila i barava, koju mi je malo ko smio napustati. Kad ja sam čekao li njih, kaže, kad su one došla, kad ja sam se ukočio, ja nisam mogo malo. One su ušle, ideš ništa li radile što su radile, makut sa njim mogu. I nemojte se spraviti jaki, samo sa Allahom ste jaki. Ta sila od momka maknut se nije mogu. I nemoj ti sebe izazivati će ja u ovo i ono. Kad Allah kaže, on je vidio Allaho zna. Tako ga Allah spasio ti žena, tražio zaštitu od njih i Allah ga zaštitio. Ali mu je opet rekla, u zatvor ćeš. Tražila od njega uslovu. Kad je volio na zatvor. Što ga nije protiv? Šta mislite? Što nije rekao, bježi iz moje zemlje? Ja sam te kupna, evo te prodajem, bježi da te ne... Što? Kako miš, kako razmišljati? Pa da tu, bude u njegovoj blizini, jer ne volim da se udaljeni kakva jel tako. <laughs> Znači, možda opet nešto bude. Znaš da si ti posvađaš sa ženom i sa curom, ponadaš se, možda smo se opet pomiriti, jel da? Pa možda se opet sastanemo. Opet nek se tu ti blizu. Zato ga ostalo Tu on sumači s novi dolazi do Vladar sanja sam sedam debeli krava od sada mršavi i onda on ostaje, dolazi kod vladara postaje glavna fora. Ja vladar odmah sebi, on sad radi ekonomiju, on tumači s nogom, širi vjeru zatvor. Znači on prolazi kroz bunar sa ženama, kroz zatvor, e, i evo dolazi kod vladara, da vam privodim kraju i šta. Dolaze sad braća, ne znam, prošlo je 30 godina, zaboravili ga kako izgleda, on sad glavni car u državu Egiptu, oni dolaze iz Palestine, jer, su oni iz Palestine dolaze u Egipat. Egipat je bilo podnote Nil, dio Nila dole, južni dio Egipta je uvijek se navodnjavalo, traže hranu, a oni tada ne kao braća. Tada im stavlja vladare u krunu jedan tovar i kaže u čijem Tovar se najde one lopu, kaže neki, hajde vidimo gdje Kad u najmlađim tovaru ne stavio u Benjaminov tovar, onaj, onda je to tu u neku čašu. Upko kad su vidjeli da u Benjaminovom tovaru je ona čaša, onda su rekli, pa dobro, kaže, i njegov brat Jusuf je krao. Sad oni ukrivi ko ne valja taj Benjamin. I njegov je brat Jusuf krao, bez i A Jusuf samo ne znaju oni da je on Nego sad čijem tovaru bude, to mora ostati on. Sad ostade i drugi brat. Kako će sad oca naučiti? Prvo su slagali da su Jusufa, da je Vuk a donijeli lažnu košu. Lažnu su košu donijeli. Sad im ostaje Benjamin, a namjerno im testira Jusuf. Da vide sad šta će oca kazati. Onda je otac rekao, nazad tražite Jusufa. Nije rekao, nije je i usta. I onda dolaze ponovo i govore, daj nam, daj nam, da imamo šta jesti. A oni tada kaže, ne bi s tom Kala, hela, entum, alkatum, bi usta. Znate li šta su radili sa uskom? Sad im vraćali nazad unatrag, za 30 godina kad ste ga bacili unatrag. Znate šta ste uradili? O, onda su rekli, kala, ene, hela, ente, Jusuf, jesi ti Jusuf? Kaže, ene Jusuf, vahada, ehi, ja sam Jusuf, ovo je moj najmanji, mlađi brat. Onda su oni rekli, kao tala, rekala Alina, o, teško nama, mi smo griješnici, mi smo griješnici, priznali su da nije. Vidjeli su sad istinu, vidje ko je Jusuf, dokle je doguro, na kakav položaj, i onda se vraća, i onda im je rekao, idite mom ocu, ali idhebu bi kamis, da, da, da, da, da, da, da, basira. Idite sa ovom mojom košljom, te košljom. Stavite je na, na, oči, na oči, pa ćemo doći vidjeti, progledat će. Jer je jako od oslijepio plaćući. Toliko mi je bilo teško i kad su već e, bili iz, nadaleko, nisu bili blizu, toliko kaže Jakub, i le eđu riha Jusuka la van tu fendum. Kaže, ja osjećam miris usuku, a još nije im došao. On košulju osjeća na kilometru. To je taj miris, kao što je Muhammed a.s. osjetio miris Vesela Karani kad je dolazio, a nije ga zapravo. Pa je rekao, ja osjećam ovdje miris jednog Allahovog roba koji dolazi. Kako se vjernici po mirisu osjećaju? To je ono što nema niko isti miris na dunjalku. Ti sad otiđi i da ćeš žene za dva, tri sata ponovno i šta ti kuda stišu. Pravi okljak i šenče ti, šene će Nije se nestalo mirisa. Gdje je zadržao se mirisa? Svaki ima svoj miris. Kako ljudi neće da vjeruju u Boga kad niko na dunjavniku nema isti miris? Da nije poslanik rekao na miru, aj miris mirisom svoje žene kad otiš u Jer svaka žena ima svoj miris, to što onaj pjevo naći će po mirisu poslije. I po, miri, po boji glasa. I ti čeka, čuješ na telefonu, znaš koja je samo što govori. Sedam milijardi tonova, koja je to orkestra? Ko mora taj orkestar napraviti da ima sedam milijardi tonova? I otiska prstiju da niko nema na, na, I evo sad ima u Švicarskoj, ne znam, ima taj E, znoja, riječi se vidi. Jer je jako potrebno Jusufovom, original, ne onom lažnom što su braća donijeli. I progledu. Fertete basira, vratio mu se vidi. I ova je, dao patent sam rekao da znate da je ovo iz Korana. Nek znaju kjafiri da je ovo iz Kur'ana, da je ovo Boži lijek, da je Allah rekao da je to lijek. I onda, kad se svi došli, i otac, i mati, i braća, svi dolaze, Jusuf, glavni trizničar, glavni kao premijer kantona, dolaze i onda on kaže, kala, ja već, ja Ovo je babo onaj sam što sam ti ispričao. A tada su svi na sežu pali. Ne njemu, nego Bogu, ali pred njim. To je onaj sam kad je sanio da sunce, mjesec i 11 zvijezda, to su ta braća, to je otac i mati. I onda je on rekao, onaj, šta je, nije rekao, pa vidi šta su mi braća uradila, pa me ono, u zatvor strpali, pa me ono, u gunar bacili, pa koje procedure, rekao, e, e, e, šta je rekao, e, kad ah se ne vidi, bi id mi ne siđni, ono što je bio u zatvoru, pa je šeitan, kaže, između nas posio on opet malo na šeta ne bi, nije ponovo vraćao oni rane stare, kad kaže, znate mi braću šta sam ono radio, kad žena čovjek pojede nabijat na nos. Nemoj ako se čovjek pobira šutine, ne spomini prošlost više. Što onaj kaže, žalostna ova priča će krvni da isiši, nemoj mi prošlo spominjati. Ne meni što je već saniveno, pa neko voli da meni ponovo ono se sanovo. Nemoj ga niti ponovo. Nije ni Jusuf htio da ponovo meni, pa mu je sin rekao Jusuf tu, kad, kad će mu djeti, pa baba ćeš im baš oprostiti svoje braće. Pa šta su od tebe, kad je baš im oprostiti. Jer da nije bilo braće, ja ne bi sad bio ovo što jesam. Ni naš Alija Izetbegović ne bio što jest, da ga nije Allah uzdigao, ali bio u zakonu. Robio je za tu slobodu, slobodu vjeri i za to zašto se borio. Znači, da bi došao na visoko, moraš ono prošlo istinu. Pa da nije bilo braće, ne bi ja bio sad ovdje glavni car to je. Jer se sad razumiju šta znači iskušenje. To su kao istiti i ovo nije, kaže, ma krana haditna juhtara, ovo nije šuplja priča. Ovo je potvrda Allahova istini, da nam kaže kako na kraju pravda ipak objeđuje i da kako završavaju ništa nisu, bili kako treba. Znači, ovo je najljepša priča koja je ikada ispričana, u njoj poruka za one koji su pametni, koji vjeruju, pa da mi uzmemo poruku iz ove priče.